Sandwich, genau. The readings of today are powerful and uh, they are horrifying, terrible. За өнөөдөр бидний хамтдаа сонссон энэхүү уншлагууд маань маш их гүн гүн гүнзгий утга агуулгатай маш хүчрэхэг санааг санаа агуулсан юм уншлагууд байна. Both in the reading of the first uh, of Malachi and uh, the gospel reading, they are talking about the end of times, the end of days, the day of judgment. За нэгдүгээр уншлаг Малакийн уншлаг болон түнчлэн айдал энэ хоёр хоёуланд нь одоо дэлхийн төгсгөл эрэх тухай тэр цаг ирэхэд ойрхон байна гэж санааг бол илэрхийлсэн байна. When the Bible talks about this, it is really very terrible and very frightening. Last Friday we have buried one of our members of the Catholic Church here in Hanul, Elizabeth. Elizabeth. За өнгөрсөн Баасан гарагт манай энэ хан уул парашийн нэгэн гишүүн католик Элизабетийг одоо оршуулсан байгаа. I give to you Father Francisco and to the Christian community of Hanul St Mary's Parish my heartfelt and sincere condolences and sympathies. За тэгээд энэ хан уул гэгийн Мари Католик сүмийн Паршахлон Фадерхо болон энэ сүмийн одоо христчин итгэгч хамт олон түүний өмнөөс одоо чин сэтгэлийн гүн эмнэлийг илэрхийлэхийг хүсжээ. Нүуний өмнө хүлээ авна уу? When we have such kinds of experiences as death or suffering, we are saddened. We sometimes become desperate. За биднэрт иймэрхүү өхөл зовлон дохиолдох бүрт сэтгэл маань ууг шууд дарагдаж маш их сэтгэлээрээ бид зовл шаналдаг. And we start asking ourselves when will be my time? Тэгээд бид нэр өөрөө өөрсдөөсөө асуудаг хизээ миний цаг ирэх юм болоо гэж. For example what happened in the Philippines last two weeks ago There was a super typhoon that devastated the land. It ripped off the islands in the middle part of the Philippines. За өнгөрсөн э, сүүлийн 2-7 хоногийн өмнө гэхэд манай Филиппин нутагт маш аимшигтай хар шуурга дэгдэж манай Филиппиний одоо төвд оршдог нэгэн одоо арлыг бараг үндсээр нь арчиж аялаа маш олон хүн өнд өртөж амнасаа алдлаа. According to reports 10,000 people perished or died. Тэгээд өнөөдөр бидний авсан э, мэдээгээр бол баг 10 мянга гаруй хүн энд бол насарж эндсэн байна. It can be less. Maybe it's not really 10,000 people who died. But the destruction of property is magnanimous, is big. That people were losing their properties, their houses, and they lack food, they lack water, they lack medicine, and they are traumatized. That's the most difficult thing. Traumatized, they are uh, scared to death. За магадгүй насорсон хүний тоо 100000 магадгүй өрөхгүй ч байж болох юм гэлээ гэхдээ энэгүй аимшигт тар шуурнаас болоод одоо учирсан хохирол бол асар их байна. Юуны өмнө хүмүүс орон гэргүй болсон, идэх хоол ундгүй болсон, уух усгүй болсон, бүх юмаа алдсан өөрсөндөө байгаа. Тийм учраас одоо хэцүү. Тэгээд хамгийн хэцүү байгаа зүйл нь юу вэ гэвэл хүмүүсийн сэтгэл санаа маш айдастай болсон байна. What is going to happen with all these people? Одоо бидэнд яах бол юу тохиолдох бол гэдэг айдас байна. Never mind for the dead, they are already dead. But for those who survived the super typhoon Haiyan, then it be a very difficult time for them to move on and to go ahead. За насварсан хүмүүсийн хувьд одоо нэгэнт насварсан хэмжээ яах вэ гэж бодоход харин амьд үлдсэн хүмүүсийн хувьд яаж одоо амьд хоцрох уу, үргэлжлүүлэн яаж амьдрах уу, яаж амьдралаа дахин босох уу гэдэг маш том асуудал хүндрэл бол учирч байна. Of course they are happy that they did not die. But how to go on living is the big question for them. А мэдээж тэр тэдгээр амьд үлдсэн хүмүүс одоо амьд хоцорсондоо бол баяртай байгаа. Гэлээ гэхдээ цаашдаа амьдралаа яаж босох вэ гэдэг бол тэдний хувьд маш том асуудал тулгараад байна. And this is for everybody. You have money or not, you are very rich or not, you are devastated. You are affected by the typhoon. Poor, rich, intelligent, powerful people alike. The same. За байгалийн гамшиг буюу тухайлбал саяын энэ тохиолдол гарсан энэхүү аимшигт одоо хүчтэй хар шуурганд одоо баянч ядууч бай, залууч өгшөнч ямар ч амьдралтай хүн байсан хичнээн их эрх мэдэлтэй хүн байсан ч гэсэн байгалийн гамшигын өмнө бол юу ч хийж чадахгүй. I'm not scaring you, but this is a reality of life, the experience of human life. We are not powerful that we can save ourselves with our properties, with our monies, when the natural calamities come. Би э, би та бүхнийг айлгаж та бүхний сэтгэл дээр айц төрүүлэхийг хүсэхгүй байгаа. Гэхдээ бодит үнэн байна юу вэ гэвэл ямар нэгэн байгалийн гай гамшиг тохиолдоход хүн хичнээн их мөнгө хураагаад ч хичнээн их э, хөрөнгө хураагаад ч одоо энэ бол нэмэр өгдөггүй байгалийн гамшигтай тэмцэгч хүчин чадал хүнд бол байхгүй гэдгийг л хэлсэн юм. Many of you have been concerned. Many have been texting me, emailing me, asking me how is my family. And thanks God, we in the family are all okay. My mother, who is 97 years old, my relatives, because we live in the northern part of the Philippines, we are not so much affected by that passing typhoon over the middle part of the Philippines, the Visayan region. За ингээд э, саяхан гамшиг болоход маш олон хүн надад одоо сэтгэл гаргаж миний төлөө, миний гэр бүлийн төлөө санаа зовж, имэйлээр э, бичиж бас утсаар мессежээр асууж, танаа гэр бүлийнхэн хамаатан садан зүгээр үү гэж байнга асууж исэн. Тэгэд манай гэр бүлийнхний хувьд Манай ээж 97 настай хүн байдаг. Бас хамаатан садам маань Филиппин улсын одоо хойд зүгт амьдардаг учраас одоо баг хохирол амсан гэж одоо хэлж олно. Гэлээ гэхдээ газар тариалан бас зөндөө хохирсан юмнууд бол байгаа. A friend in the Philippines was texting me this morning and asking me still if really my family is saved. Өнөөдөр өглөө гэхэд Филиппинээс найз минь над руу мессеж бичиж Гэрийнхэн чи үнэхээр зүгээр үү гэж асууж байсан. I thank you for your prayers. And I think it was announced that you are collecting uh, a donation or a gift for the people who have uh, been affected by this terrible typhoon. Та бүхний төлөө, та бүхний одоо залбирлын төлөө баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд ялангуяа сая одоо мөрөглийн өмнө та бүхэн Филиппиний одоо хар шуурганд нэрвэгдсэн хүмүүсийн төлөө жоохон ч гэсэн хандив цуглуулах гэж байгаа гэж сонслоо. Тэгээд та бүхний тэр өгөөмөр сэтгэлд та бүхний биелэгт баярлалаа. I would like still to come back to uh, our sister in faith, sister in Christ who who, who died and was buried last Friday. Бид нэртэй Христтэй нэгэн эгч дүүс болсон өнгөрсөн Одоо баасан гарагт бидний оршуулсан одоо тэр нэгэн христчин ихчээгэнд орсё. My question is when will our time come? Тэгээд ингэж дурсмагц бид нар бидний цаг үе хизээ ирэх бол But for me that is not a question. When it is coming, when it is coming or when it will come, that is not the question that we have to ask. Харин миний хувьд бол энэ нөхөл хизээ ирэх тухай, мэдэрийн цаг хизээ болох тухай асуух нь тэм чухал ишээ. The most important question that we have to ask ourselves as Christians and as have faith in Christ is are we ready? Are we prepared when that time comes? Харин Христийн итгэл бишрэлтэй хан дус бидний хувьд биднэрт өөрсөндөө тавих асуулт маань юу вэ гэвэл тэр цаг үеиг ирэхэд бид нар бэлнэ үү? Өөрсдөө бид нар бэлдэж чадсан уу гэдэг асуулт байна. If we are prepared, then we have not to ask the question anymore. When is it coming? Are we just there waiting that the time comes when we passed on from this earth? За тэгвэл бид нар хэрвээ өөрсдөө ингэж аа, сэтгэлээрээ бэлдэж чадсан бол хизээж бид нар тэр цаг үе хизээ ирэх болоо гэж өөрөө өөрсдөөсөө байнга асуугаад байхгүй байсан. Let us believe what uh, uh, Malachi, the, the prophet Malachi, was saying in the first reading. When he said that uh, in Jesus, if we believe in Jesus, then the rising sun will come up on those who are just. Those who are just. And the healing rays of the sun will shine on them. За тэгээд нэгдүгээр ууршлага дээр зунж Малаки хэлсэн үе бид нэр эргээд одоо дурсацгаая, эргээд сонсцгаая. Юу вэ гэвэл хэрвээ бид нар одоо сэтгэл зүв сэтгэлтэй байх юм бол шударга сэтгэлтэй байх юм бол бурхны аа тэн нар одоо бидэн дээр үргэлж гээж байх болно гэж тэр хэлсэн. So let us continue to trust in the Lord because He Himself has said to us, If you believe in me, and especially when you partake of my body and my blood, then you will have eternal life. Тэгвэл бид нэр үргэлжлүүлэн их эзэн Христтэй Бурхан Тэнгэр Бурханд итгэцгээе. Тэр өөрөө тэр бидэнд хэлсэн хэрвээ та нар миний биенээс болон миний цуснаас суух юм бол та нар мөнхийн амьтаа байх болно гэж. Та бүхэн над итгэлтэй байх юм бол мөнхийн амийг бас авна гэж хэлсэн. May the terrible readings that we heard today give us hope and not to go to desperation. Хэдийгээр аимшигтай зүйлүүд эргэн тойронд болж байгаа боловч бид нэр итгэлээ алдахгүй гутрахгүйгээр харин итгэл найдвартайгаар явцгаая. In Jesus there is life. Иесус амийг өгдөг. And we have to help each other, my dear children, my dear brothers and sisters. We have to help each other keep up our faith. Хайр дахан дүүс нараа, эгч дүүс нараа бид нэр өөрсдийн итгэл бишрлийг амьд авч явахын тулд бие биенийхээ төлөө бие биенэндээ тусалцгаая. Бурхан бид бүхнийг эвээх болтугай.